звернувся до німців. Усім сісти, бітте зецемзізіх, сказав капітулянтам. Скласти всім зброю. Вафен Хінлеген, Вафен Штрекен. Солдати покірно поклали на траву автомати і карабіни. Нехай сядуть подалі від зброї, порадив із за спини Юхан а то ще якийсь солдат е, схопить автомат та перестріляє поранених. Це ти правильно, погодився я і наказав німцям сісти подаль від щойно складеної зброї. Солдати перейшли на другий бік галявини і повсідались на землю, підібгавши під себе ноги. Залишився стояти один. Мої очі схрестилися з його поглядом. Мені здалось, що я у вісні. Той стояв, тупивши у мене погляд у високій, широких плечах, з хвилястим каштановим волоссям у чоботях. На чоботи я не дивився, стежив за кожним його порохом. Так, це був він. Його права рука смикнулась до кобури з пістолетом. Я й не зважився підвести автомат. Маменько кротов мов би, загіпнотизував мене. Та раптом кротов присів, крутнувся на місці, увібравши голову в плечі, і кинувся в густий ялинник, запетляв, немов зай, що заплутував сліди. З ялинника пролунав постріл, другий і ще чотири підряд. Кулі просвистіли над головою біля плеча, і я натиснув на спуск автомата. Ще пробіг кільканадцять кроків за власовцем. Та враз зупинився, схаменувшись. Німці ж залишилися в таборі. А що, коли справді збреде в голову якомусь вірно підданому до кінця гітлерівцю схопити автомат? Що було духу, я помчав назад, важко дихаючи, зупинився перед німецькими солдатами. Ті здивовано перезирались поміж собою, поглядали на свого ротного і зовсім незрозумілими очима на мене. Війна капут, мовив хтось з них докірливим голосом. Так, війні кінець. Стріляв Власовець, ваш недавній спільник, ваш наймет, сказав я своєю мовою і кивнув Августу, щоб той переклав мої слова. Раптовий натужний гуркіт мотора і ляскіт гусениць поглинув усе. Сюди прямував танк Т-34, весь як вощина бджолами обліплений автоматниками. Між ними й наші. Кудрявий, Балтієць, Короб, майор Цибуля, Ян Великий і обидва казаміри. На танку стояв ще капітан Червоної армії з білим прапорцем парламентарія. Здогадатися неважко. Капітан приймав полон солдатів з армії Курланд. Юхане, друже, радісно вигукнув я. Наші біси, анцихристи вже на танк пересіли. Це справді перемога. Були повітряним, а стали танковим десантом. Капітан з усіма стрибнув на землю і пішов до німецького офіцера. Щось сказав оберлейтенанту, і солдати підвелись, стали шикуватися в колону по троє. Тим часом із танка виліз через нижній люк механік водій. Він зняв танко шолом, і в його родому волосі заграли промені сонця. Танкіст, похитуючись, як на морських хвилях, ішов прямо на мене. Гей, братці, піхота і партизани, поранених усіх на броню. Я підкину до шосе, звідти автомашинами повезуть їх до Риги. Є поранені, товаришу мічмане, не пран сказав я, тамуючи хвилювання, впізнавши свого побратима по стрілецькому запасному полку. А я гадав, що ти у запасному таки дочекаєшся свого підводного човна.